الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahog miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzorte ashave i sve ljude koji slijede put istinu su njega dana. Uvažna braću i poštovani sestre, Vraćamo se našim programu Zimske škole Islama. Ovo je naše drugo druženje večeras, a u osnovi ovo je četvrti dan Zimske škole, odnosno osmi čas. Ovo sve što do sad smo radili u poglavlju čistoći bio je jedan uvjet, odnosno jedan veliki uvod za poglavlje namaza. U ovom dercu, ako Bog da, počinjemo sa poglavljem namaza. Islamski učenjaci generalno U svim knjigama, kada počnu govoriti o poglavlju namaza, govore prvenstveno o bitnosti namaza u islamu i mi ćemo večeras prvenstveno govoriti o mjestu namaza u islamu, jer imam neki osjećaj, dosta puta se podučavamo mnogim, mnogim propisima vezanim za namaz, a mi u osnovi možda imamo problema sa najbitnijim pitanjem u namazu, a to je da li mi redovno obavljamo namaz ili ne. Možda znamo neke sitnice vezane za poglavlje namaza, a možda najkrupnija pitanja vezana za namaz, možda, hajde da kažemo, još i nismo dobro svarili u praktičnom, u praktičnom smislu. Zaista, čovjek ne može a da ne primijeti ako pogleda generalno stanje ummeta, generalno ne govorimo samo o ljudima koji govori e, bosanski jezik ili ga razumiju ili ljudima s naših podneblja, generalno gledajući u ummet od istoka do zapada, vidjet da se ljudi izuzetno odaljili od vjeri, a njihova udaljenost od vjeri najviše se manifestuje na tome kako su zapostavili pitanje namaza namaz kao najbitniji temelj i najbitniji stup islama, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, Allah poslani kaže, otpadat će karike islama jedna po jedna, dok se ne dođe do namaza. Posljednja karika islama je namaz. I onog momenta kada čovjek ostavi namaz, doista, doista je više e, veliko pitanje koje bi on trebao da postavi sebi, šta je to što njega drži za islam? Da li samo njegovo ime ili nešto drugo. Tako da ćemo mi, ako Bog da večeras napraviti jedan malo duži uvod u poglavlje namaza, a već od sutra, ako Bog da počinjemo sa propisima vezanim za namaz. Prva stvar, rekli smo da Od osobenosti namaza jeste i to da se mnogi, mnogi propisi vezuju za poglavlje namaza. Evo, mi smo imali do sad sedam časova zimske škole islama gdje smo e, površinski, površinski preletjeli preko mnogih pitanja, a sva ta opet pitanja su jedan veliki uvod za, za poglavlje namaza, jer rekli smo da bi čovjek u namaz, treba da abdesti, da bi abdestio treba da poznaje e, čistoću i vrste voda, pa smo počeli govoriti o vodama, o čistoćama, nakon toga smo govorili o abdestu, o tejemumu, o potiranju po mestvama, nakon toga o gusulu i večeras govorili o hajzu i nifasu. Sve se to na jedan način vezuje za poglavlje, za poglavlje namaza, pa to definitivno ukazuje koliko je namaz bitan ibadet, da se toliko drugih ibadeta i drugih postupaka vezuje za namaz. <clears throat> Čovjek vjernik, čovjek vjernik trebao bi da odrasta u tom ambijentu, trebao da u svojoj kući ima neku knjigu koja govori o tome da svoju djecu odgaja u ambijentu u kojem će se znati da je u životu čovjekovom najbitnija stvar namaz. Pa da djeca naša znaju kada mi negdje hoćemo putovati na izlet, prva stvar koju ćemo riješiti, a gdje ćemo klanjati, a hoćemo li imati vode za abdest, a kako ćemo odrijediti kiblu i tako dalje. Pa ako idemo na izlet, gdje ćemo, šta ćemo, kao, ako letimo avionom, a dobro, u, kada ćemo sletiti u drugi grad, gdje je kibla, kako ćemo abdestiti e, i tako dalje. Pa bi čovjekov život svakodnevni, čovjek koji radi, neko radi u školi, neko radi u firmi, neko se bavi sportom, Prvo pitanje, a gdje ću ja danas klanjati podni, kako ću ja danas klanjati kindiju, gdje ću ja danas klanjati akšam i tako dalje. Pa bi tako trebao čovjek da odrasta i da, od, da tak, u takvom ambijentu odrastaju njegova djeca da znaju da je najbitnija stvar danas u životu moj namaz. Definitivno to ne isključuje činjencu da putujemo, da radimo, da se trudimo, da zarađujemo, da idemo za egzistencijom, ali sve u granicama, da se u te granice uklopi naš namaz. Čovjek vjernik treba da zna da prvo pitanje za koje će polagati račun na sudnjem danu jeste njegov namaz. Veoma bitna stvar. Ako čovjek vjernik vjeruje u hadise Božijeg poslanika u kojima je došlo da je prvo dijelo za koje će čovjek biti pitan namaz, To će sigurno biti razlogom ono da čovjek pazi na svoj namaz. I ne samo da će biti pitan, došlo je u vjerodostojnim adisma da kaže Boži poslanik, ako čovjeku bude valjao namaz, gledat će mu se druga dijela. Ako mu ne bude valjao namaz, neće se druga dijela ni gledat uopšte. Pa je veoma bitno da čovjek vjernik i žena vjernica, postave sebi životne principe od kojih nikako ne odustaju, a to je moj namaz je najbitnija stvar u mome životu. Zašto? Jer je to prvo dijelo za koje ću biti pitan na sudnjem danu. Druga stvar, svi mi znamo da čovjek kada je u tim nekim smrtnim mukama, da tada svojoj porodici i ljudima koji ostaju za njega ukazuje na neke najbitnije stvari – Allahu poslani kada su mu nastupile smrtne muke, zadnje riječi koje je kazao svome ummetu bile su Es-sala, es-sala, vama meleket imanukum. Namaz, namaz, o moj umete, čuvajte namaz, čuvajte namaz, kaže prenosioc Adisa, toliko je poslanik ponavljao te riječi da više nije mogao izgovarati e, jezikom, već je samo hroptio u svojim prsima govoreći namaz, namaz, namaz, namaz, o moj umete, pazite, pazite na namaz. Isto tako, znamo onom poznatom hadisu koji je izrečen na kraju, na kraju života Allahog poslanika, ali se letu wasalam, kada je Allahog poslanik poslao Muaz ibn Džebela, poslao ga je u Jemen, pa mu je kazao, prvo što ćeš ljude pozvati, jeste da vjeruju Allaha, da posvjedoče da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed Boži rod, Boži poslanik. Pa ako ti se oni, kaže, odazovu, da Mi, hvala Allahu, živimo u podniblju gdje ljudi kažu La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kaže, prvo o čemu ćeš i pozvati jeste namaz. Pa je najveća obaveza danas ljudima govoriti o namazu kada živimo u podnemlju gdje ljudi za sebe kažu da su muslimani. Svakako, ukazivati ljudima i na određene neispravna ubjeđenja vezano za vjerovanje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, ali generalno ljudi našeg podnemlja kažu da vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, vjeruju u Božih poslanika, Prva stepenca, prvi vađi, prva obaveza jeste da ljudi uspostavi redovno pet propisani farz namaza u toku dana i noći. Isto tako, od stvari koje kazuju koliko je bitan namaz jeste činjenica da je to jedan jedini ibadet kojeg je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao na nebu. Allah poslanik ali salatu selam u noći Isra ul Mi'rađa kada uzdignut iznad sedmog neba u direktnom razgovoru sa svojim gospodarom propisan mu je namaz. Pa to definitivno ukazuje na, na bitnost namaza jer je propisan čak na nebu. Do te mjeri na početku je bilo propisano ovom ummetu 50 namaza pa je Musa a.s. nagovarao Muhammed salatu a.s. da ide i da traži od gospodara olakšicu, pa je nekoliko puta se vraćao Muhammed salatu a.s. svome gospodaru dok nije, dok nije smanjeno na pet namaza, pa je rekao uzvišenje Allah, o Muhammede, tvoj umet, klanjaće pet namaza, a kod mene se ti pet namaza broji 50 namaza. Pa to definitivno ukazuje na mjesto namaza u islamu, da čovjek znači treba da zna da je namaz bio propisan 50 puta dnevno. Pogledajte, danas velik, velik dio umeta ne može da izdrži pet puta dnevno da klanja. A zamislite da smo morali klanjati 50 puta. <clears throat> Od stvari koje ukazuju kakvo mjesto u islamu ima namaz jeste i činjenica, mi smo malo prije govorili o, o stvarima vezanim za mjesečnicu hajz, govorili smo o stvarima kada žena klanja, kada ne klanja. Ako pogledamo u namaz, vidjet da je namaz, znači čak preporučeno da se djeca odgajaju u ambijentu, da se od, od ranog djetinjstva ajde kažemo navikavaju na namaz, pa čak šta više i da im se naređuje. Kaže Allah poslanik ali salatu selam muru auladakum bis salati. Naređujte svojoj djeci da namaz obavljaju kada imadnu sedam godina. Allahu ekber. Od sedme godine djete već Hajde da kažemo, još je ono malehno, još je dijete tek naučilo abdestiti, tek, tek naučilo klanjati, Pa kažu islamski učenjaci, ovaj hadis se odnosi na roditelje i roditelji mogu biti griješni ako ne ispune ovaj hadis. Kaže Allah poslanik, naređujte svojoj djeci da obavljaju namaz u sedmoj godini. Allahu ekber. Mi roditelji imamo obavezu od poslanika da svojoj djeci već od sedme godine lagano naređujemo namaz, da ih podučimo namazu i da lagano uz nas klanjaju, da ih podučimo propisima. Znači, a to je sve u periodu dok još dijete nije punoljetno. Sutra ćemo govoriti, jedan od znakova punoljetstva jeste da dijete napuni 15 godina. Znači, bukvalno 8 godina prije puno punoljetstva dijete se navikava na namaz. Nije griješno ako ne klanja, ali ga treba naviknuti. Teško se može desiti da dijete napuni 15 godina. Nije nikada klanjalo zato što nije punoljetno i onda sutra kažemo djetetu, e sine, ti si sada punoljetan, treba od danas da klanjaš pet namaza. Teško, skoro pa nemoguće. Dok dijete od malena, kada ga navikavamo, pa saba, pa akšan, pa podne, pa pomalo, znači navikavamo ga kako se abdesti, kako se oblači, kako se okreće prema kibli, šta se uči, jednostavno dijete u ti neki 6, 7, 8 godina sazrijeva navikava se da živi po jednom rasporedu dnevnog namaza. Isti je skoro slučaj i sa mahramom. Nemoguće je skoro očekivati da djevojčica koja je postala punoljetna u 14. godini, da ju sutra roditelji kažu, e, sutra ideš sa mahramom u školu. To je znači teško, ali kada imamo djevojčicu od drugog, trećeg, prvog razreda, pa nekad ide sa mahramom, nekad bez mahrami, ako može da ide non stop sa mahramom, to je bolji. Kada dođe u godine punoljetstva, njoj mahrama nije strana, ona je se naviknula, svi u školi znaju sa mahramom i učitelji i nastavnici i tako dalje. Isti je problem, isti je propis, odnosno i sa namazom, a to nam definitivno ukazuje koliko je bitan namaz do te mjeri da nam je naređeno da djecu koja nisu još punoljetna, da ih navikavamo na namaz. Isto tako, <clears throat> koliko je namaz bitan, govori nam činjenica da čovjek u periodu kada nije griješan, ako mu se desi da zaboravi namaz ili ga prespava, čovjek kada nešto zaboravi ili kada prespava, on nije griješan. Primjer radi desi se, evo sada smo u zimskom periodu, i čovjek je nešto umoran i legne u 11 sati po danu, legne spavati i probudi se u 3. Prespavao podni namaz. Nije namjerno, ali prespavao, u pravom smislu nič prespavao. Njemu je obaveza da klanja podni pa tek onda i kindiju. Znači nije griješan što je prespavao, ali mora naklanjati taj namaz. Ovdje se misli prvenstveno naklanjavanje kada su pitanju namazi koji se propusti iz znači zaborava ili se prespavaju. Ne govorimo, a drugi put ćemo govoriti o tome da li naklanjavati namaze koji čovjek svjesno propusti. Čovjek gleda utakmicu i prođe namaz i nakon toga kaže, e, idem sada naklanjati. Mi o tome noćas ne govorimo. Govorimo koliko je namaz bitan, da je bitno i treba i obaveza, mora se naklanjati ono što smo prespavali i ono što smo zaboravili. Može se desiti čovjek nešto jednostavno zauzet, radi na kompjuteru ili radi svoj neki posao, podne, znači pogleda već pola tri, nije uspio klanjati podne, zaboravio mora prvo klanjati podne i nakon toga i kindiju. Znači koliko je namaz bitan ukazuje nam činjenica da ako ga i zaboravimo ili ga prespavamo, moramo ga naklanjati. <clears throat> Isto tako, sutra ćemo govoriti o uvjetima za namaz jeste nastupanje namaskog vremena. Pa od bitnosti namaza jeste činjenica da je namaz precizno određen, e, znači vremenski. Ima svoj početak i ima kraj namaskog vremena. Ne možemo podne klanjati nikako u 11 ako ono nastupa u 12. Ali ako podne završaje u pola 3, ne možemo ga nikako klanjati u 3 da svjesno odgodimo. Osim poslije ćemo govoriti o tome da budemo musafiri pa da možemo spojiti dva namaza. U protivnom, namaz ima svoj početak, namasko vrijeme, početak namaskog vremena i ima kraj namaskog vremena. Pa je to jedan od faktora koji kazuje koliko je namaz bitan i precizan i badet da je određeno svaki dan kada nastupa koji namaz. Isto tako, sutra ćemo spominjati uvjete da bi namaz bio ispravan. Pa ćemo vidjeti koliko je namaz bitan. Vi imate neke ibadete, bukvalno za njih ne postoji nikakvi uvjeti. Odmah ga možeš urati, završena stvar. Dok kada pogledamo namaz, vidjet ćemo koliko je uvjeta. Okretanje prema kibli, uzimanje abdesta, čistoća tijela, čistoća mjesta, pokrivanje stidnih dijelova tijela, namjera, nijet. Mnogo stvari treba sve završiti da bi mi stali na onu srđadu i kazali Allahu Ekber. Mnogo toga treba da napravimo napravimo neke pripreme, što svakako opet ukazuje na bitnost namaza. <clears throat> Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o namazu kaže inna salate tenha tenhanil fahša doista namaz odrača od činjenja loših djela i svega što je ružno. Pa nam, znači koliko je namaz bitan ukazuje činjenica da bi čovjek trebao da pazi na svoj namaz, i da pazi kako će ga klanjati, da razumije ono što uči, tada će namaz polučiti da će čovjeka odaljiti od onoga što je loše. I zaista je to logično. Ako vidimo čovjek sada stajao pred Allahom, razgovarao putem namaza sa svojim gospodarom i nakon toga kada završi preda selam, odma počne raditi nešto što je zabranjeno. Da li putem interneta, da li putem cigari, da li na poslu, da li će nešto ukrasti, da li nešto zakinuti, Taj namaz nije ostavio na njega nikakvog traga. I na salate tenhanil fahša. Doista namaz odvraća od loših dijela. Rekli su Božijem poslaniku, ali i salatu selam jedne prilike, Allahu poslaniće, ima jedan čovjek koji najveće klanja noći namaz, ali sutra kada osvane, desi mu se da ukrade. Kaže Allah poslanik ali se letu selam njegov namaz će ga spriječiti. Ako on bude klanjao namaz kako treba, i bude razmišljao o značenjima fatihi i o značenjima ajeta koje uči nakon fatihi i bude razmišljao o zikrovima koje uči u toku namaza, sigurno će ga ti zikrovi i taj Kur'an i to razmišljanje i to samo stajanje pred Allahom sigurno će ga spriječiti od činjenja onoga što je zabranjeno. <clears throat> Također, u irodosnim hadisima potvrđeno je da Allah poslanik alaih salatu wasalam upitan koje dijelo je najdraže Allahu, Allahu ekber. A Asabi su tako bili jednostavni, tako su bili, hajde da kažemo, jednostavan narod koji je dolazio Božijem poslaniku u želji da radi samo ono što je najbolji, najkorisnije. Pa mu je došao jedne prilike Abdullah ibn Mesud i kaže Allahu poslaniće Ejjul a'mali ahabbu ila Allah Koja su dijela ili koje dijelo je Allahu najdraži? Allahu poslanik kaže as salatu ala waktiha Hadis bileži Buharija i Muslim namaz u njegovom vremenu, čak u nekim predajama namaz u prvom namaskom vremenu, ali generalno znači obaviti namaz u njegovom vremenu je jedno od najdražijih dijela koje čovjek može uraditi na dunjalku. Stoga bi se vjernik trebao da trudi kako čovjek kada ima nekog nadređenog kojeg poštuje, kojeg uvažava, koji mu daje platu, koji mu je valja u životu, kako se trudi da uradi nešto što taj njegov nadređeni voli kad želiš da, hajde kažemo, da se malo privližiš tom svom nekom nadređenom, tada činiš ono što on voli, sve na mjestu, sve u redu. Najdraža dijela uzvišnjom Allahu subhanahu wa ta'ala jeste namaz. A vidjet ćemo poslije, jedno od, naj, jedan od najvećih grijeha koje čovjek može učiniti jeste ostavljanje namaza. Pa bi čovjek vjernik trebao da svoj život učiniti da budemo takav koncept života da jednostavno namaz ima znači neizostavno mjesto u njegovom životu. <clears throat> Isto tako, o stvari koje ukazuju na bitnost namaza jeste i činjenica da je to jedan veliki ibadet i vidjet ćemo mi od sutra već počinjemo govoriti o namazu, pa kada dođemo konkretno o kakvoći namaza, Namaz Božijeg poslanika prenesen je do u najmanje sitnice. U najmanje sitnice kako je klanjao Allah poslanika ali se letu osalam, pa nam to ukazuje, pa nam to ukazuje na veličinu ovog ibadeta da postoje u hadijskim zbirkama stotine hadisa Allahu poslanika ali se letu osalam, koje su izrečene o namazu. Definitivno to ukazuje na veličinu prostora i mjesta namaza u islamu, ako imamo stotine hadisa koji govori kako se klanja, šta se uči, kako se praktično čini namaz i tako dalje, pa nam to definitivno ukazuje na bitnost namaza, jer da to nije bilo bitno, ne bi to ashabi prenosili od Božije poslanika, ali je to najbitniji ibadet, pa ćemo vidjeti ashabe, da su u najmanju sitnicu prenijeli kako je Boži poslanik Ali se letao se nam klanjao čak u Adisu koji bilježi ima Buharija i muslim stoji da je Buharire kaže Allahu poslaniće kada doneseš tekbir početni kažeš Allahu ekber ti kaže jedan mali period čutiš da molim te kaži nam šta u tom periodu učiš pa mu je Boži poslanik preporučio jednu dovu koju Allah poslanik uči na početku namaza. Znači gledali su sve pokrijete Božijeg poslanika i gledali su sve njegove postupke i pitali ga, pitali ga o naj, ajde kažemo, sitnim stvarima vezanim za namaz. <clears throat> Također od stvari koje ukazuju na bitnost namaza jeste činjenica, ako pogledamo život Božih poslanika, ali i salatu wasalam, vidjet ćemo znači, da je njegov odnos prema namazu bio jedan poseban odnos. Vidjet ćemo u vjerodostavnom hadisma se Boži poslanik odmara u namazu. Vidjet ćemo koliko dugo je stajao u namazu da jednostavno, znači, to je bio njegov duhovni odmor. To je bila njegova duhovna hrana. Lao poslanik imao mnogo iskušenja. Imao je, živio je u vremenu izazova velikih, razno raznih iskušenja, ali e, mjesto gdje je on, ajde da kažemo, punio svoje baterije, odakle je crpio tu snagu duhovnu, jeste njegov namaz, njegovo stajanje pred uzvišenim Allahom subhanu wa ta'ala. Svakako to je poruka svima nama, da čovjek u ovim teškim vremenima, eh, kada upadne u neke probleme, musibete, iskušenja, osta'inu bi sabri wa salah, kaže Allah Đelšanu, potpomozite se u iskušenjima sa namazom i sa strpljivosti. Pa kada insana zadesi kakav musibet, kakva nedača, namaz, obavezni namaz, pa na fila, pa noći namaz, pa će ustati, pa će plakati, pa će doviti. Čudno je, subhanallah il azim, čitam ovih dana u, u, kod imama Buhari hadis, kada je Allah poslanik, ali se dati, se nam bio opsihren, pa kaže Aiši jednog dana, Aiša, saznao sam kome je obsirio. Pa kaže, a iša, ko je te obsirio? Kaže Allahu poslanik, mnogo sam dovio uzvišenom Allahu. Pazite, poslanik alihi salatu veselam, najodabranija ličnost, Allahov miljenik, kaže, mnogo sam dovio, pa mi je Allah pokazao, poslao je dvojicu meleka kada sam bio u snu, jedan je sjeo kod moje glave, jedan kod mojih nogu, pa su počeli razgovarati o tome ko je Božijeg poslanika obsirio. Ali pogledajte, on je bio najbolji Allahov rob i opet kaže, mnogo sam dovio, <clears throat> mnogo sam dovio uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa me Allah izliječio i Allah mi je pokazao, Allah mi je pokazao kome je obsihrio. Pa znači u ovim teškim momentima čovjek putem dovi, putem namaza, putem seđdi, putem plakanja, da se suprostavlja iskušenjima koja čovjek ima u svakodnevnom životu. Isto tako, <clears throat> Ako pogledamo u namaz, vidjet ćemo čak u Kur'anu, Allah Đeršanu govori o jednom velikom ajetu suri An-Nisa, kako i na koji način će se klanjati namaz u ratu. I zato ćemo vidjeti, vidjet ćemo u knjigama Fikha da postoji jedno posebno poglavlje, salatul hauf, namaz u strahu, namaz u ratu. Allahu ekver, znači postoji toliko verzija i varijanti kako je Allah poslanik klanjao u ratu sa svojim ashabima. Znači mi, subhanallah il adzim, tolike nijemete, tolike blagodati, imamo stanove, imamo dobro zdravlje, imamo auta, imamo kuće, lijepo nam, toplo nam, ugodno, siti, imamo hranu, imamo sve i gledamo utakmicu ili film ili seriju, ne možemo pasti Allahu na seždu. Allahu poslanik alaih salatu wasalam u džihadu, u borbi i klanja namaz koliko je hadisa zabilježeno, kako i na koji način se klanja kada je u toku borba i kada je u, toku džihad i kada je u toku straha. Pa nam to ukazuje <clears throat> da, da je mjesto namaza izuzetno veliko mjesto. Mi ćemo danas znači <clears throat> odneđen ljude koji se pripisuju malo i znanju i ilmu, Pa bilo šta da ga neko upita, pa znaš šta je, ne može se u Evropi klanjat, znaš šta je, o, ovdje je bitno da radiš, da stičeš na faku, klanjaćeš kad dođeš kući i tako dalje. Allahu akbar, Allahu poslanik u ratu klanja. Mi ne možemo klanjati u miru, mi ne možemo klanjati u blagostanju i nerijetko je problem najveći do nas, jer se stidimo, jer nećemo da pitamo, jer nećemo da imamo princip, jer nećemo da imamo svoj stav i tako dalje. Pa znači ovo nas uči koliko je mjesto namaza u islamu da Allah poslanik alaih salatu wasalam pojasnjuje praktično A i Kur'an Kur nam govori o tome kako i na koji način se klanja namaz u strahu, znači kada je u pitanju borbena pripravnost. Isto tako, mnogo je, doista i mnogo hadisa koji kazuju da se, e, znači, klanjačima zbog namaza opraštaju grijesi. Koliko je samo hadisa Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao namaz do namaza briše grijehe koji se počinu između njih. Primjer namaza je primjer rijeke koja teče pred kućom nekog od vas u kojoj se on kupa pet puta dnevno. Zamislite da se neko od nas pet puta dnevno kupa u jednoj rijeci. Kaže Allah poslanik, navodi to primjera sahabima i pita, bili čovjek mogao ostati da na njemu ima neke prljavštine? Kažu, nemoguće Allah poslaniće. E kaže, tako je primjer namaza. Svi mi imamo svojih grijeha, neko na internetu, neko ovdje, neko u kući, neko na, neko na poslu. Pa jedan od načina i metoda kako da se riješimo na dunjalu koji još grijeha, namaz. Inne has, innel hasenati yudhibne sejiat, doista dobra djela, brišu loša djela. Jednom je došao čovjek Božijem poslaniku i kaže Allahu poslaniće, uradio sam jedan krupan grijeh, očisti me od tog grijeha. Pa je proučen i kamet za namaz, poslanik mu nije ništa odgovorio. Kada je završio namaz, kaže Allahu poslanik, jesi li klanjao sa nama? Jesam. Kazao je, kaže uzvišeni Allah, innel hasenati, judhibine sejiat, doista dobra djela, brišu brišu loša djela, pa čovjek vjernik treba da zna da je namaz prilika da mu se oproste mnogi grijesi koje je počinio. Isto tako, u onim hadisima u kojima Allah poslanik govori o temeljima, uvijek se spominje najbitni temelj, bunijel islamu ala hams. Islam je sagrađen na pet temelja – Svaka stvar ima svoje temelje. Temelji, nam, temelji Islama su namaz, post, zekijat, hađ, izgovaranje riječi la ilaha illallah. Pa čovjek treba da pazi na te krucijelna pitanja, na bitna pitanja u Islamu. Možda neka manja pitanja, čovjek se može i poigravati sa njima. Ali ima nešto što je krupno, veliko, temelj nečega. Moramo paziti na te stvari. S druge strane, mi smo evo cijelo vrijeme pokušajemo, inšala, da dočaramo i kroz ovaj fikski moment koliko je samo propisa koji su islamski učenjaci spomenuli u poglavlju tahareta koji se vezuju za namaz. Onda nakon toga u samom poglavlju namaza vidjet ćemo koliko je stotina propisa vezano za sam namaz i za vrste namaza, za uvjete namaza i tako dalje. Pa znači sve nam to ukazuje kako fikskog, fikskog aspekta, s druge strane sa aspekta hadisa Božih poslanika koji ukazuju na, na bitnost namaza. E, imamo sada drugu stranu, a to je ne samo u islamu da namaz ako obavljamo imamo sevap i imamo dobro dijelo i da je to Allahu najdraže dijelo i tako dalje. Ostavljanje namaza u islamu se tretira kao jedan od najvećih grijeha. Čak Ibnul Qajim, rahmetullahi alihi, u jednoj od svojih knjiga kaže da je ostavljanje namaza veće i od alkohola i od svinjetine, pa čak i od ubijstva. To be, jarabi, koliko se mi, hajde kažemo, e, olako odnosimo prema namazu. Kako ljudi olako ostavljaju namaz, a to je veći grijeh i od krađe i od mnogih drugih grijeha koji mi možda ostavljamo u životu. Imate ljudi koji možda nemoguće da je počinio blud ali ostavi namaz ko ništa. Možda nemoguće da popi alkohol, ali ostavi namaz ko ništa. Pa je ostavljanje namaza, znači, e, krupan i velik grije. U islamu, islamski učenjaci generalno, e, u većini slučajeva u knjigama Fika, uvijek spominju propis ostavljanja namaza. Nažalost, mi moramo spomenuti, bilo islamski učenjaka koji kaže da čovjek ako ostavi namaz više nije musliman, I mi dozvoljavamo da neko raspravlja o nama da li smo mi muslimani ili ne. Da raspravlja o tome da li se na nas odnose propisi islama ili ne. Zato što smo ostavili namaz, zato što se poigravamo sa namazom. Allah poslanik ali se ratu se ran kaže u vjerodostojnom hadisu između insana i nevjerstva. Ima zastor koji se zove namaz. Ko kaže ostavi namaz, počinio je nevjerstvo, počinio je kufr. To su riječi Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, bez obzira kako se tumačilo ove riječi, ali one po svojoj vanštini i te kako zastrašuju da se vjernik musliman ne bi trebao poigravati sa namazom. Pitanje namaza je krupno pitanje. Znači imamo učenjaka koji su kazali ako čovjek prestane klanjati, on samim tim še nije musliman pa bi čovjek vjernik trebao da pazi na svoj namaz, pazijeći na taj način na svoj iman i pazijeći na, svoj, na taj način i na svoj islam. Allah Želšanu, kada e, prije toga e, bitno je znati da čovjek vjernik, ako bi ne daj Bože, rekao, pazite u islamu, nema nikakav namaz, to nije obaveza. Samim tim on je po konsenzusu učenjaka izišao izvjeri, jer je ne smije vjernik negirati propisanost namaza zbog desetina ajeta koji narađuju, naređuju namaz i zbog desetina i stotina hadisa koji govori o obaveznosti namaza. Ali ulema kada se razilazi, razilazi se da čovjek kaže da, namaz je obaveza, ali eto ja iz neke ljenosti ne klanjam. Pa je bilo učenjaka koji su kazali ostaviti namaz iz ljenosti jedan od najvećih grijeha – A bilo je Boga mi oni koji kažu ostavio namaz iz ljenosti, on više nije musliman. Ja znam da to možda nekom nekome teško pada, ali moramo satiti da su to opet učenjaci kazali iz ljubavi prema tom insanu, iz ljubavi prema islamu, čuvajući najbitniju kariku islama, namaz, da vidimo Znači koliko je bitno pitanje namaza. I ti učenjaci to nisu rekli onako iz havi, već su opet rekli na osnovu izuzetno jakih argumenata. Tako da čovjek vjerni treba da pazi na svoj namaz, da se ne poigrava sa najbitnijom karikom Islama. Kaže uzvišeni Allah kada govori o stanovnicima džehennema, ma seleke kum fi sekar, kalu lem nekum minel musallin, šta je to zbog čega ste vi došli u džehennem? kažu mi nismo na Dunjaluku namaz obavljali. Allahu ekber. Kako ne pročitamo ovaj ajet i kako se ne opametimo? Ne daj Bože da mi ne budemo na sudnjem danu oni koji će baš ovaj, e, ovaj e, ajet ispuniti. Zašto ste o džehennemlije u džehennemu? Što ste bačeni? Nismo namaz obavljali. Isto tako, <clears throat> Allaho poslanik, ali se letu selam, E, određene, nakon što imamo da je pet namaza strogo propisano islamu, određeni, e, određeni namazi imaju određene odlike. Pa Sabah ima odlike, Jacija ima odlike i Kindija nazvana je u Kur'anu Salatul Busta, srednji namaz kao jedan posebno bitan namaz. Hafidhu ala salavati, wasalatil usta. O vjernici, čuvajte svoj namaz, ali čuvajte dobro i srednji namaz i kindiju namaz. Allahu poslanik ali se letu se nam kaže ko izostavi i kindiju namaz kao da je izgubio sav imetak i svu porodicu i sva dobra djela. Opasno, veoma opasno. Čovjek radi dobra djela, daje sadaku, posti, zekjat, hadž, izostavi namaz i može mu to sve, može mu to sve propasti. S druge strane, s druge strane, <clears throat> pogledajte samo, pogledajte samo uh, u određene hadise koji govori o vrijednosti namaza. Kaže Allah poslanik, ko klanja redovno sabah i i kindiju, ući će, ući će u džennet. Svakako, ko klanja pet vakata, ali prvenstveno ko klanja sabah i kindiju, ući će u džennet. U drugim hadisima, Allah poslanik, alaih salatu wasalam, kaže, ko klanja jaciju u džematu, ko da je klanjao pola noći, pola noći noćni namaz. A ko klanja i ja i sabah u džematu, kao da je cijelu noć proveo u, u ibadetu. Allahu ekber. Ako ne možemo ustati na noćni namaz, teško nam je, imamo obaviza. Evo nam olakšici. Odimo, klanjamo jaci u džematu, sutra odimo na sabah u džemat, kao da smo cijelu noć proboravili u ibadetu. Sve nam to ukazuje kako je namaz veliko, veliko dijelo. Isto tako, lao poslanik, kada govori o licemjerima, a i Allah Đelšanu kada je upisuje o Kur'anu, kaže وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالًا Kada oni krenu klanjati namaz, mrzovoljno ga klanjaju. Allahu ekber. Allah Đelšanu kada govori o licemjerima, kaže za njih da klanjaju. Ali, klanjaju mrzovoljno. Gdje su oni koji ne klanjaju nikako? u odnosu na licemjeri, licemjeri koji, za koji se kaže u Kur'anu da će biti u najvećim dubinama džehennema, oni klanjaju ali mrzovoljno. Kaže Allah poslanik u vjerozostavnom hadisu, doista je najteži namaz licemjerima sabah i jacija. Sabah i jacija. Isto tako, ako pogledamo u vjerodostojne argumente koji govori o potvrđenim sunnetima, mi muslimani vjerujemo da postoji, i o tome ćemo sutra govoriti, farz namazi i postoji sunnet namazi, dobrovoljni namazi. Allah poslanji kaže, ko u toku dana klanja 12 rekiata sunnita, dva sa sabahom, četiri prije podnije, dva poslije podni, dva poslije akšama, dva poslije jacije, 12 rekiata, ko klanja u toku dana, Allah će mu sagraditi zbog toga kuću u džennetu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu ekber. Ko klanja u toku dana 12 rekiata na fili, nakon farza, nakon farza, znači Allahu poslanik obećaje veliku nagradu. Isto tako, Allahu poslanik ali se letu selam kaže za dva rekiata sabahski sunneta. Ko klanja dva rekiata sabahski sunneta, kaže Allahu poslanik ali se letu sa ta dva rekiata bolja su bolja su i vrednija od svega što sunce obasja, od zemlje i sve što je na zemlji. Allahu akbar. Dva rekiata sabahski sunneta. Nije rečeno dva rekiata farza. Dva rekiata sunneta bolji su od zemlje cijeli. Kada čovjek nekada propusti namaz zbog dnevnice koju će zaraditi. Allahu akbar. Dva rekiata sabahski sunneta bolji su od cijeli planete i svega što je na njoj. Isto tako, Allahu poslani kaže, ko klanja prije podni četiri i poslije podni četiri, Allah će ga zabraniti vatri džehennemskoj. Znači, podni nama se klanja četiri rekiata farza. Ko klanja prije toga četiri sunneta i klanja poslije toga četiri sunneta, kaže Allah poslanik, Allah će takvu osobu zabraniti vatri džehennemskoj. Ko klanja četiri rekiata prije i ikindije, Allahu poslani kaže Allah se smilovaju u takvoj osobi koja klanja četiri rekiata prije ikindije, prije ikindije namaza. I za kraj, braću moje draga i cijene sestre, e, od hadisa koji ukazuju na vrijednost namaza jeste i hadisi koji ukazuju o vrijednosti e, duha namaza te jutarnje na file. Allahu poslani kaže u vjerodostornom hadisu čovjek treba kada osvani svaki dan na sve svoje zglobove da udijeli sadaku ali kaže sve to zamjenjuju dva rekiata duha namaza koji čovjek klanja u tom periodu od izlaska sunca nakon što iziđe sunce 15 minuta pa do predpodni namaz na 15 minuta ta dva rekiata mijenjaju ovu sadaku koju čovjek treba da udjeli svakim danom kao zahvala što je uzvišeni Allah tako u skladu i na savršen način insana stvorio e, na lijep i savršen način dva rekiata to se zamjenjuju Za svaki ovaj naš zglob treba udijeliti sadaku. Uvažan braćo i poštovane sestre, ja želim samo sada na kraju da vam spominim, e, da, e, da napomenim naše uvjete, e, vidim da mnogo braći, ne želim da sumljam ni u koga, ali jednostavno pratijeći komentare, vidim da ljudi nekada u, u dvije minute lajkaju šest dosadašnjih predavanja, pa imam osjećaj da ljudi dosta puta lajkaju naša predavanja bez da su i preslušali, jer je nemoguće u četiri minute to preslušati, osim da čovjek zaista sve preslušao, pa na kraju mu ostali samo još i lajkovi, što je izuzetno teško, ali e, E, Allah vas nagradio, e, mi smo prvenstveno odredili da jedna nagrada odlaska na umru bude za ljude koji su prisustvovali dersovima i ostavili neki komentar, a ne nekome koji je samo došao, tako pregledao, samo znači otvorio ders, lajkovao i otišao. Cilj prvenstveno jeste da ljudi preslušaju predavanja, da se okoristi, a nakon toga, inšala, da neko od njih bude odabran na umru. Ne želimo da sutra bude da odabirimo nekoga ko nije preslušao dersove, pa da nam postavi poslije pitanje, e eše, je li meni sad hala liči na tu umru, dobio sam umru, a ja sam varo, ja nisam preslušao dersove. Nama je prvenstveno cilj da u izlačenju, znači u nagradnom kvizu za odlazak na umru, učestvuju ljudi koji su preslušali predavanja koji su prešali sva predavanja, da ako Bog da oni uđu u, ajde kažemo, opciju e, dobivanja nagrade. A rekli smo, e, E, ostali nagrade umri ćemo ako Bog da dodijeliti na osnovu e, završnog ispita. E, već neka braća i sestre pitaju, ako Bog da, mi ćemo imati posebnu internet strancu na kojoj će biti elektronski elektronski ispit gdje ćete vi ući, svako od vas će dobiti svoju šifru, ući će, odgovorit će da ili ne, tačno ili netačno i na taj način će ako Bog da odgovoriti na taj ispit, poslati nama taj, hajde da kažemo, svoj odgovor. Sve će to ako Bog da biti pojašnjeno, elektronski inšala izuzetno lako za korištenje. Ono što bi ja za kraj preporučio jeste da već od sad ne dopuštate da se nagomila gradivo. Mi već sa nošečnim predavanjem imamo osam predavanja. Dobro bi bilo ako bi nam se neko i javio e, ko, ko lijepo piše e, bosanski uredno, čisto e, poznavajući pravopis gramatiku, da nam ako Bog da napravi znači rezime, da nam prepiše predavanja koja smo do sad mi e, održali, kako bi ako Bog da za kraj mogli ponuditi učesnicima jednu skriptu iz koje će ako Bog da biti ispit. Na kraju, subhaneke, Allahumma debihamdike, ešhedu in la ilaha ilaha in stagfiruke, ve tubu ilaika.